Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Հիշատակի միջոցառում նվիրված հայրենիքի համար անմահացած Արտակ Իշխանյանի ծննդյան 30-ամյակին 2020 թվականի աշնանային պատերազմի ամնացորդ նվիրյալը Ժորա Մարտիրոսյան Հայազգի գեներալը Միքայել Հովանիսյանի կյանքն ու գործունեությունը այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում Իրադրությունն Արցախում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում սկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհահատվածներից փաստացիոս կողության տակ է վերցրել եւ փակել նաեւ ոչ Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում շուրջ 7 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակե պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ հաղթելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սննելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջկանգնը ցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120.000 ազգաբնակչությանը։ Ավելին, ադրբեջանական կողմն օգտվելով ամենաթողության մտնոլորտից, հունիսի 15-ից հերթական ստադրանքն օգտագործելով արգելել է նաև ռուս խաղապահների օգնությամբ համանապակ քանակով հումանիտար նպատակներով իրականացվող տեղաշարժերն ու դերնափոխադրումները։ Հարկ է նշել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի ամիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև երրակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Պետք է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակաղակական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է Ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իրապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում, որի մասին համապատասխան հաղորդագրություններ է տարածել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներով ադրբեջանական կողմը նպատակաուղված ձևով խոչընդոտներ է ստեղծում նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Միևնույն ժամանակ ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է խնդիրների կատարումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ 30 դիտակետերում ռուս խաղապահների կողմից իրականացում է իրադրության շուրջօրյա դիտարկում եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն։ Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջաններում 3 երթուղիներով բարեկեցություն է իրականացվել։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի ինժեներասակարարական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից շպայտած ականներից եւ արկերից մաքրվել է 2547.4 հեկտար տարածք, 689.5 կիլոմետր ճանապարհ, 1940 շենք, հայտնաբերվել եւ վնասազերծվել է 26794 պայթունավտանգ առարկա։ Հիշատակի միջոցառում Լույսի 3-ի Մարտունու շրջանի Աշան համայնքում տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված 2020 թվականի 44 օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած Արտակ Իշխանյանի ծննդյան 30-ամյակին։ Արազատ գյուղի հուշահամալիրում նրա հիշատակին կազմակերպվել է հույս ցերեկույթ, որի ընթացքում գիարվեստական կատարումներով են հանդես եկել Անիթա Հովսեփյանի անվան դպրոցի սաները եւ ՀՅԴ երիտասարդական ու պատանեկան միությունների անդամները։ Ելույթ ունեցողները իրենց խոսքում խորը կսկիծով են շնորհավորել սիրելի ընկերոջ ծննդյան 30-ամյակը գլուխ խոնարհել նրան մարիշատակի արչև։ Սերն այ հայրենիք կիսած չի լինում, կամ սիրում են կամ ոչ։ Հայրենիքի արատեվման համար մեր հայրենիքները մշտապես ստիպված են եղել պատերազմել ճշնամու դեմ։ Այդ իսկ պատճառով ոչ ոք չգիտի խաղաղության գինն այնքան լավ, որքան մենք։ Ճշմարիտ է ասված, որ պատերազմն աշխարհի ամենաբարձրաճաշակ սիրահարն է, այն միշտ տանում է լավագույններին։ Այդ լավագույններից էր նաև Արտակ Իշխանյանը։ Հենց այս միտքներ կարմիր թելի պես անցնում ներկաների խոսքերում։ Աշանի դպրոցի տնօրեն Մխիթ Հարշինդյանը համբերություն մաղթելով բոլոր նահատակների ընտանիքներին ու հարազատներին նշել է, որ արտակն իր ընկերների հետ միասին իր կյանքը տվել է, որ գոնե այս իրավիճակում կարողանանք ապրել այս հողի վրա։ Դերևս հստակություն չկա, ամեն ինչ մշուշոտ է, բայց տեսնելով մեր երիտասարդներին, աշակերտներին վստահաբար նայում ենք դեպի ապագան ու հույս պահում, որ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, որովհետև մենք իրավունք ունենք թողնելու, որ թափված արյունն իզուր անցնի։ Արտակը նահատակվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Մարտունի քաղաքի մոտակայքում անօթաչուի հարվածից։ Նահատակված 7 տղաների մարտական դիրքը վերահացվել սրբատեղի, կանգնեցվել է խաչքարու շարձան, իսկ շրջակայքը բարեկարգվել է ու խնամվել։ Հավելենք, որ Արտակ իշխանի ծննդյան օրվա առիթով կազմակերպվել է նաև հրաձգության մրցույթ։ Լավագույն արդյունքներ գրանցած մասնակիցները ապարգևատրվել են պատվոգրերով։ Մեկը հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալներից։ Անուն հայրենիքի ամացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վառ պահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենանց պաշտպաներ դաստիարակելու նպատակով Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գոյապայքարում մարտիրոսված տղաներին, նրանց ծխրագործություններին, տեղի ունեցածի շարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, մի կյանքի պատմություն չիրականացված երազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ Մեկը հայրենիքի ամենացորդ նվիրալներից ակնարկում կանդրադառնանք Ժորա Մարտիրոսյանի մարդու եւ հայրենիքի պաշտպանի կերպարին ու հայրենանվեր գործունեությանը։ Կազմակերպված լուրջ հավասարակշռված, ունի հումորն ուրբ, զգացողությունը մարդկային է, մարդասեր է, վնասակար սովորություններ չունի։ Պատվոգրերի, մեդալների, գավաթների արժանացել։ Տիկին Գայանեն կարդում է որդու Ժորա Մարտիրոսյանի բնութագիրը Ժուրան ծնվել է Երևանում։ 5 տարեկանից զբաղվել է մշամարտով։ Ներկայու ապագայի հետ կապված ծրագրերը շատ էին, սակայն գրեթե ամբողջ ժամանակն ու երանդը տրամադրում էր Սիրազ Մարզաձևին։ Պատանի տարիքից Ժուրան ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Ռուսաստան եւ տարիներ շարունակ հենց այստեղ էր բնակվում ու հնարավորություն ուներ ինչ որ կերպ խուսափելու զինվորական ծառայությունից։ Սակայն զորակոչվելու տարիքը լրանալուն պես պատասխանատու երիտասարդը շտապում է հայրենիք իր զինվորական պարտքը կատարելու ինքը մի օր հայտարարեց, որ ինքը չի պատրաստվում մնա Ռուսաստանում, ինքը պիտի գա ծառայի։ Դե ես բնականաբար անհանգստացա ոնց բան, բայց ինքն ինձ հստակ էր որոշել, որ հնարավոր չէր դրան դեմ գնալ։ Ես ոչ մի օր չեմ լսել իրանից, որ ինչ որ մի բանից դժգոհի կամ ինչ որ մի բանի կարիք ունենա։ Արդեն 2019 թվականի հուլիսի 11-ին Ժորան զորակոչվեց բանակ։ Ծառայության առաջին 6 ամիսներն անցան ուսումնական զորամասում, որտեղ ձեռք բերեց տանկիստի մասնագիտությունը իր մեջ հայրենասիրությունը հենց մանկուց է եղել, սերը դեպի հայրենիքը, բայց ինքը անգամ 16 տարեկանում այնքան կայուն էր ու եթե ինքը ինչ-որ մի բան որոշեր, մենք չէինք կարողանա դրան խոչընդոտենք անգամ մայրս։ Ինքը որոշեց, որ մենք պետքա հետ գանք հայրենիք ու պիտի ծառայի։ Ու ինքը ասում էր՝ «Մամ, ես ուզում եմ անպայման, ուզում եմ անպայման Արցախում ծառայեմ»։ Եվ այդպես էլ եղավ։ 6 ամիս անց Ժորան տեղափոխվեց Արցախ։ Ծառայության մեջ, ինչպես մյուս բնակավարներում Ժորան փորձում էր լավագույն ձևով իրեն դրսևորել։ Ռոմիկ Խաչատրյանն ու Ժորա Մարտիրոսյանը միասին են ծառայել։ Սկզբում տարբեր վաշտերում, այնուհետև նույն ազնակազմում, որի շրջանակներում են մասնակցել մարտական գործողություններին հիանալի տղա էր, սիրտը մեծ, մաքուր, բարձ, անկեղծ, ընկերասերեր, միշտ բոլորին հասնող, օգնող։ Ազնկատ դառնալու հետ մեկտեղ մենք դարձանք մի ընտանիք, ես մեխանիկս ու օպերատորը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Ժորան իր մի շարք ընկերների հետ մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն, Աստրախան, Կովկաս 2020 զորավարժությունների մասնակցելու, որտեղ ազնակազմի հետ գրանցեց բարձր արդյունքներ։ Խոստացել էր հայրենիք վերադառնալուն պես կպատմի ունեցած հաջողությունների ու ձեռքբերումների մասին։ Սակայն երիտասարդն այդպես էլ չհասցրեց մորը պատմել Աստրախանում իր հաջողությունների մասին։ Ընդամենը մի քանի օր անց սկսեց չարաբաստիկ պատերազմը, եւ տղաները ստիպված վերադարձան հայրենիք մարտական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ասում եմ, հաղթել ենք, հաղթանակներով ենք տուն գալու, ասում եմ, լիքը անակնկալներով ենք գալու, ինք նույնիսկ չեր լուզում ասել, որ գալու են, որ ես չանհանգստանամ, բայց մեր ամբողջովա ուշքը միտքը հետ էր, ու մենք ես գիտեի, որ իրան գալու են։ Ու այնտեղ մենք անակնկալ ձևով հանդիպեցինք, ինքը չեր էլ սպասում, որ ես կարող եմ իմանամ ոնտեղ լինեմ։ Մեր վերջի հանդիպումը այնտեղ էր։ Վերջին անգամ իրան այնտեղ եմ գրկել։ Ժորանոց առաքից ընկերները միանգամից շտապեցին մարտի դաշտ, ասում է Ռոմիկը։ Պետք էր րոպե առաջ հասնել կռիվ տվող զինակից ընկերներին։ Եթե ոչ իրենք, ապա ելով պետք է իմանա ռազմի դաշտում պայքարող տղաներին օգնության շտապելու կարևորությունը։ Առաջինը շուտ հասնել, որովհետև զորամասում ունենք ընկերներ, որոնք արդեն իսկ առաջնագծում էին։ Շուտ հասնել ընկերներին։ Ժորա Մարտիրոսյանը ընկերների հետ միասին պատերազմի օրերի մարտնչել է ջրականում, որտեղ մարտական գործողությունների ժամանակ գործնական հմտությունների շնորհիվ կարողացել է իր տանկի ազնակազմի հետ միասին հակառակորդին պատճառել կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Սակայն այս ամենի մասին ընտանիքի անդամներն անգամ տեղյակ չէին։ Որը զանգում էր, ասում էր ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ասում էր շատ լավ է, հանկարծ չմտածես, հանկարծ դուխը չգցես։ Ու ունես տրամադրությամբ էր խոսում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ էլ կասկածել, որ ինքը կարող առաջնակեցում լինի։ 22 օր անընդմեջ Ժորան իր մարտական ընկերների հետ թեժ մարտերի մեջ է եղել։ Վարանդա, Կարմիր շուկա, հետո նաև Իշխանաձոր։ Բոլոր այս վայրերում քաջերի տասարդը ցուցաբերել է անկոտրում կամք եւ մշտապես քաջալարել մարտական ընկերներին։ Դրամատիզացիոնը միանշանակ բարձր է եղել մարտական, որովհետեւ մենք պատկերացնում էինք, որ ամեն դեպքում պատերազմը ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե թեկուզ վատն է մտածելով, միանշանակ հիզախոր են պետք է կռվել։ Մի օր առաջ ամսի 21-ին էլի զանգեց երեկոյան ժամերի, ես տենց վերցրեցի հեռախոսը, էլի նույն նույն ձևով ոնց որ միշտ խոսում էր, էլի նույն ձևով խոսեց ու անջատեցինք ու չանցավ 5 րոպե, 5 րոպե հետո ինքը նորից զանգեց, որ երբևէ նման բան չէր արել ասաց մամ, ես քեզ մի հատ բան եմ ուզում խնդրեմ։ Ինչ էլ որ լինի, հանկարծ դուխը չգցես, հանկարծ չկոտրվես։ Ու անջատեց եւ սա մայր որդի վերջին հերախոսազանգն էր։ Հոկտեմբերի 22-ին մարտական առաջադրանք կատարելիս հակառակորդի հետակոծության ժամանակ շարքային ժորամարտիրոսյանը անկավ իսկական հերոսի մահով։ Շսպիացող վերքը սրտում տիկին գայանն այժմ մեջ ջերմությամբ է փայփայում որդու իրերը, որոնք վերջին օրերին ժորայի հետ են եղել։ Բարբերաբար նայում, շոշափում եւ դրանից որդու կարոտն է առնում։ Ժորան բազմաթիվ նպատակներ ու երազանքներ ուներ։ Դրանցից մեկն էլ տուրիստական ոլորտում մասնագիտանալն էր եւ մորն օգնելը ընտանեկան բիզնեսում երազանքներ ուներ, որ պիտի բանակից գար, որ պիտի ընդլայնվեինք մենք մեր գործի մեջ։ Ինձ ասում էր մամ, այդքան մի տանջի քեզ, ինչև կամ հասնեմ։ Ես էլ ամեն ինչ անում էի, որ ինքը գար ամեն ինչ պատրաստ լիներ իր համար։ Շարքային Ժորամարտիրոսյանը դեր ծառայության օրոք օրինակելի կարգապահության եւ արինիքին ամնացոր ծառայելու համար արժանացել է մարտական ծառայության համար, իսկ հետ մահու արիության համար մեդալով։ Փարքուպատիվ հարինիքի համար անմահացած նվիրյալներին ու նրանց գործը շարունակող տղաներին Հայազգի գեներալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության եւ հայրենիքի համար գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը։ Հայազգի գեներալ ակնարկում կանդրադառնանք նրանցից մեկի Միքայել Հովանիսյանի կյանքին ու գործունեությանը։ Միքայել Սերգեյ Հովանիսյանը ծնվել է 1955 թվականի հուլիսի 9-ին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում։ 1972 թվականին ավարտել է Մեղրիի Ստեփան Շահումյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ 1976 թվականին ԽՍՀՄ Պետական անվտանգության կոմիտեի Ֆելիքս Ձերժինսկու անվան համանապահ զորքերի բարձրագույն հրամանատարական ուսումնարանը։ 1984 թվականին Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան։ 1998 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիան։ Սպայական կոչում ստացել է 1976 թվականի հունիսի 25-ին։ Սահմանապահ զորքերում զբաղեցրել է սահմանապահ ուղեկալի պետից մինչև տարածաշրջանային վարչության պետի բոլոր հրամանատարական պաշտոնները։ 1985-ից 1988 թվականներին եղել է Հադրութի սահմանապահ ջոկատի շտաբի պետ։ 1988-ից 1992 թվականներին սահմանապահ ջոկատի պետ Աջարիայում։ 1992-ից 1993 թվականներին արտաշատում 1993-ից 1996 թվականներին եղել է Երևանում գործող Հայաստան զինվորական խմբի հրամանատար 1998-ից 2002 թվականներին Վլադիվաստոկում գտնվող Խաղաղ Օվկանոսյան համանապահող գրուգի շտաբի պետ, 2002-ից 2004 թվականներին Չելյաբինսկում գտնվող Հարավերևելյան տարածաշրջանային վարչության պետ։ Փոգնդապետի եւ գնդապետի կոչումներ ստացել է ժամկետից շուտ։ 1994 թվականին արժանացել է Ռուսաստանի Դաշնության բանակի գեներալ-մայորի կոչում։ Բարգեւատրվել է Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների բարեկամության